I danas je sa nama na redu deseti hadis po znači ovome numerisanju koga je postavio autor knjige hadis Humrana Meula Osmana radijallahu ta'ala anhu u kome kaže Rejtu Osmane da'a bi vodu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه kome kaže vidio sam Osmana radijallahu anhu da je pozvao da mu se donese ili zatražio da mu se donese voda za abdest. Pa je potom iz vode polio sebi tri puta, odnosno iz posude polio sebi tri puta na ruke i oprao svoje, znači, ruke tri puta do zglobova, jeli, ruke do zglobova. Potom je svoju ruku stavio u posudu, pa je isprao svoja usta i svoj nos tri puta. Potom je oprao svoje lice tri puta. Potom je oprao svoje ruke do lakata tri puta. Potom je potrao po svojoj glavi i potom je oprao oba dvije noge ili svaku od nogu po tri puta. Potom je kazao, vidio sam poslanika sallallahu alaihi vseleme da se je abdestio na isti ovaj način ili slično kako sam se ja abdestio, a potom je rekao, ko je rekao? Poslanik sallallahu alaihi Ko se abdesti ovako kako sam se ja abdestio, potom klanja dva rekiata iskreno iz srca klanja dva rekiata, bit će mu oprošteno ono što je učinio od priješnjih grija. Ovaj hadis Umrana Meula Asmana je jedan veliki temelj i oslonac za abdest i način uzimanja abdesta. Kako se znači uzima abdest? Počet ćemo sa ovim hadisom koga sigurno nećemo moći završiti u jednom predavanju jer se radi o kompletnom abdestu. Pa ćemo uzeti dio po dio, znači počevši od početka abdesta, pa dokle stignemo, a hadis koji nakon njega dolazi isto tako govori sličan o ome hadisu. Pa ćemo mi objediniti o ome hadisu što budemo mogli, a ako nešto ostane vezano za drugi hadis što se ne spominje u ovoj predaj, onda ćemo znači podrobno govoriti u narednom znači predavanju ili u narednom hadisu. Ovdje prvo ravija hadisa odnosno onaj koji prenosi ovaj hadis je Osman, radijallahu ta'ala anhu, jer on je vidio poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako se je abdestio. Osman ibn Affan ibn Umeje ibn Abdišems ibn Manaf ibn Abdi Manaf sastaje se sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame kod Abdu Manafa od plemena koje se zvalo Abdumenab. Tu se sastaje, znači, u lozi sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Njegov nadimak je Ebu Amr, ili Ebu Abdillah, ili Ebu Leila. Jedan od ta tri različite se islamski učenjaci oko samog nadimka, to je ona kunija što se kaže u arapskom jeziku, Ebu tako, otac toga i toga. Pa je znači ili Ebu Abdillah, ili Ebu Leila ili Ebu Amr. On je jedan od prvaka koji je primio islam od prvih ashaba koji su primili islam. I primio je islam od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma. Rođen je šeste godine nakon godine slona. Šeste godine nakon godine slona. Učinio je dvije hijđre i oženio je dvije kćerke poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oženio je Rukaju i oženio je Umu Kulthum dvije kćerke. Kaže Ebu Nuaym u svome dijelu Marifatu Sahabe, nije nikada zabilježeno u istoriji čovječanstva od ale Islam do poslanika sallallahu a.s. da je jedan čovjek oženio dvije kćerke jednog poslanika. Nikada. To je jedna velika odlika koja je isključivo Osmanu među svim ljudima koji su borili na zemlji. Niko drugi te odlike nije imao. Da je oženio dvije kćerke od jednog poslanika. Znači, Osman radijallahu anhu se odlikuje tom odlikom nad cijelim čovječanstvom koje je ikada postojalo. On je jedan od prvih ili prvih koji je izišao u Habešu. Kada je učinio znači hijđu u Habešu pa su nakon toga izlazili e, sa njim brojni ashabi. Poslanik sallallahu alejhi ve se je stidio Osmana više nego drugih ashaba. Više nego drugih ashaba. I poznat je hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio jednog dana, imao je otkrivenu stegno. Pa je ušao Ebu Bekr pa ga nije pokrio, pa je ušao Osman pa ga nije pokrio, pa ušao je, proste, Omer pa ga nije pokrio, pa je ušao Osman pa ga je poslanik sallallahu alaihi sallam pokrio. Pa je rekao u jednom hadisu, znači, koga bi živa muslim i drugi, kako da se ne stidimo čovjeka koga se stide meleki. Meleki se stide Osmana. Možete misliti kakva je to odlika Osmanu radijallahu ta'ala, da se meleki stide njega. I govorio je poslanik sallallahu alaihi sallame, da je Osman najstidljiviji čovjek od njegovog ummeta. To su znači sve odlike, sve odlike Osmanu radijallahu ta'ala anhu. A najveća odlika je naravno ona u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve obećao Osmanu radijallahu ta'ala anhu. To je dovoljno. Nakon toga ne treba više odlika. Poslanik sallallahu alejhi ve čovjek obeća džennet. Nakon toga je sve su odlike druge su manje od te odlike. Jer je to onaj konačni i krajnji i najveći cilj jednog mu'mina da završi znači u džennetu. A kad mu poslanik sallallahu alejhi ve obeća džennet, onda je to sigurno najveća odlika i najveća blagodat. On je taj koji je mnogo pomogao u islam tjelesno i materijalno. Opremio je vojsku kada je bila bitka na Tebuku sa 950 deva i 50 konja. Sam od sebe opremio vojsku sa ovim. A u drugoj se predaji kaže da je bilo hiljadu deva i 70 konja. Kupio je također jedan bunar koga je dao muslimanima za 20.000 ga je kupio pa ga je dao muslimanima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve rekao u jednom hadisu ko će kupiti taj bunar muslimanima a njemu pripada i slično brelo u džennetu. Pa ga kupio Osman radijallahu ta'ala anhu i dao ga znači muslimanima. Bio je jedan od najpobožnija sahaba. Ponekad bi klanjao cijelo veće i učio Kur'an. Ili klanjao, znači, ili učio Kur'an. A ponekad bi proveo cijelo veče na namazu. A u nekim predajama se navodi koje je vjerodostojnim ocijenio Ibn Hajar na Skalani u svome dijelu Fethul Bari Kaže da je cijelo veće klanjao jedan rekiat vitr namaza. I na tom vitr namazu da je proučio cijeli Kur'an. Hatmu Kur'ana, znači cijeli Kur'an završio na jednom rekiatu na noćnom namazu. U jednoj se i navodi da je to uradio iza Mekami Ibrahima u Meki i da je zamotao svoje lice da ga niko ne vidi, da niko ne zna ko je to. Da ne bi neko kazao, halifa muslimana je pobožan. Pa je znači omotao, zamotao svoje lice i panjao na jednom rekiatu, učio je cijeli Kur'an. Naravno, to je zabranjeno. To je poslanik sallallahu alaihi sallam je zabranio da se Kur'an prouči za manje od tri dana. No međutim, vjerovatno da te zabrane nisu došle do Osmana radijallahu talanhu, kao što brojni drugi hadisi nisu došli do brojni ashaba, pa do radijallahu anhu nisu došli brojni hadisi, tako do Osmana, tako do Alije i Znači, ashabi su kao tijelina samo nosili tijeli sunnet, a nije nijedan ashab ona osob imao znači tijeli sunnet. Pa tako da vjerojatno Osman radijallahu anhu nije znao za ove hadise, u protivnom ne bi uradio ono što je suprotno sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jedne prilike je bio poslanik sallallahu alaihi wasallam na brdu Uhud sa Ebu Bekrom, Osmanom i Omarom. Sa e, Ebu Bekrom, Omarom i Osmanom, pa se je brdo Uhud zatreslo pa je kazao Poslanik sallallahu alaihi wasallame usput ja uhud fe innama alejke nebijun o sidijekun o šehidan. Kaže, smiri se o brdo uhud, uistinu je na tebi ili na tebi stoji sada poslanik i iskreni sidijek, a to je Ebu Bekr, i dva šehida su na tebi. Pa je to bila jasna, znači, naznaka da će Osman radijallahu anhu kao jomar da će preseliti kao šehidi. A nije to rekao isto za Ebu Bekra. Pa je to jedna od muđiza poslanika sallallahu alaihi wasallam. On je treći pravedni halipa. Treći je znači po redu i bio je najstariji. Bio je stariji i od Ebu Bekra, i od Omara, i od Alije. I najduži je hilapet imao. Njegov hilapet je najduže trajao. Njegov hilapet je trajao 12 godina ne punih 12 godina, desetak dana manje od 12 godina, kako kažu istoričari. Znači, da, duže je trajao čak i od hilafeta Omara radijallahu za dvije godine. Poginuo je ili ubijen je na kukavički način tako što su ga novotari opkolili, opkolili njegovu kuću i prolili njegov krv po mushafu dok je učio Kur'an. Kaže jedan od tih novotara koji ga je ubio, Kaže, devet puta sam ga probao, probao svojom sabljom. Osam puta za Allaha i kaže jedan put za mene. Da je kazao sve devet puta za mene bio bi skreniji. Trebao je bar, biti iskren pa kazati da ga je ubio zbog svojih prohtjeva i svojih želja, a da ga nije ubio zbog Allaha te barake o teala. Ukopan je u El Beqi, znači poznato medijinsko mezarje, po noći. Po noći kao i drugi ashabi koji su ukopani, znači po noći. Ubijen je znači 35. hiđarske godine kada je imao 86 godina. Kada su došli da ga ubiju i prijetili mu se ubijstvom, kazao je Subhanallah. Čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao nije dozvoljeno ubiti muslimana osim u tri slučaja. Krv muslimana nije halal osim u tri slučaja. Čovjek koji primi islam i nakon islama se odmetne. Počini kufur na nevjerstvo. Tada se ubija men bedele dinehu, faktuluhu. svoju vi ga ubijte. Ili čovjeka koji počini nemoral nakon što, je, što se oženi. Oženjen čovjek, muhsan, koji počini nemoral, on se ubija, kamenuje se. I onaj ko ubije nekoga, nepravedno. Čovjek ubije nepravedno neku osobu. Biva ubijen, znači, zbog tog ubijstva koje je počinio. To su tri slučaja u kojima je dozvoljeno čovjeku da ubije, znači da ubije ili da bude čovjek musliman ubijen. Nije dozvoljeno drugačije. Pa je kazao zbog čega ovi ljudi kažu da je moja krv halal i zbog čega me ubijaju, a ja nisam počinio ništa dolga. Tako mi Allaha kaže ne bi svoju vjeru zamijenio ni zašto. Nakon što sam ušao u islam i što me Allah uputio, kaže nema te stvari zbog čega bi ja zamijenio svoju vjeru. Tako mi Allaha kaže nisam počinio nemoral ni u džahilijetu ni u islamu. Nikada. Ni u džahilijetu ni u islamu nikada nemorala nisam počinio. I zaista zaslužuje da bude prozvan od onih koji je bio najstidljiviji. Nikada ne počiniti u džahilijetu najvećem u kome je nemoral bio kao popiti čašu vode, nikada to nije počinio. Jer je znao da je to ružno. A kaže ne u islamu. I tako mi Allah kaže nisam nikoga, nikada nikoga nepravedno ubio. Zbog čega oni mene, zbog čega oni mene ubijaju? No međutim, fitneti su, kao što smo kazali prethodne večeri, kao morski valovi. Oni nikada ne prestaju. Pa je tako Osman radijallahu anhu šehid a njegov šehadet je naglasio poslanik sallallahu alejhi ve i to je od Allahovog te kadara to se moralo je desiti. Imao je na svojoj ruci prsten poslanika sallallahu alejhi ve koga je nosio oko dvije godine potom mu je pao u jedan bunar eris blizu Kuba. Upao je znači taj ovaj prsten u taj bunat i nije ga više našao Osman radijallahu ta'ala anhu. Kaže se u jednoj predaj da kada su nosili Osmana radijallahu ta'ala anhu na tabutu, kažu iza nas je bilo jedno crnilo veliko sa neba. Veliko jedno crnilo je opkolilo nas pa smo se, kaže, pobojali, prepali šta je to. Kaže, pa je neko povikao, kaže, ne bojite se, ne bojite se, mi smo, kaže, došli da prisustujemo dženazi Osmana radijallahu talanu. Kaže ovaj ravija, ove predaje, koji se zove Sehm ibn Hubejš, kaže, to su bili meleki. Meleki su došli, kaže, i tako znači zastrli horizont da bi prisustvovali dženazi Osmana radijallahu talanu. Ovu predaju bilježi imam Tabarani i je Ibn Ebi Asim u svom dijelu El Ahadu al Mesani, no međutim u njenom lancu prenoslata ima Abdul Wahab ibn Dahak koji je metruk čiji su hadisi ništavni, pa se ne može, znači ova predaja ne može se prihvatiti. Brojni su hadisi u kojima poslanik sallallahu alaihi govori o odlikama o odlikama Osmana radijallahu ta'ala I oni se mogu naći u brojnim dijelima i bilo bi uistinu suvišno spominjati hadise koji govore o odlikama jednog ashaba poput Osmana radijallahu ta'ala. No međutim, mi ćemo spomenuti samo dva hadisa da vidimo ovaj, šta je to poslanik sallallahu ve selleme obećao Osmanu i na osnovu njih možemo, znači analogno njima možemo znati brojne druge vrline Osmana radijallahu ta'ala. U predaji koju obilježi ima Mahmed u svome usledu sa dobrim lance prenosilaca, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedio jednoga dana sa ashabima i govorio im o fitnetima koji će nastupiti. Pa je kazao, a ovaj pa je upro prstom u jednog čovjeka, ovaj kaže i njegovi ashabi i njegovi sledbenici, njegovi drugovi toga dana će biti na uputi. Kažu, pa smo pogledali, pa smo vidjeli da je to Osman radi Allah. Spominjući, znači, fitnete i nevede koji će nastupiti, a kaže ovaj i oni koji budu sa njim, to je ashabi drugi, bit će, kaže, na uputi. Što znači i što ukazuje da je Osman radijallahu ta'ala da nepravedno da je ubijen, da nikome nije ni najmanje nasilje učinio. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da će Osman radijallahu ta'ala toga dana biti na uputi i posvjedočio njemu znači šehadetom, a ne može biti šehadetom onaj ko je ne može znači imati šehadet onaj ko je nasilnik. U drugoj predaji koju bilježi Imam Ahmed u svome dijelu Fadailu sahabe, vrijednosti ili odlike ashaba, se kaže da je Osman radijallahu ta'ala jednoga dana došao u poslaniku sallallahu alejhi ve i donio nešto od imetka, nekoliko dinara donio i stavio ih pred poslanika sallallahu alejhi ulažući i na Allahovom putu. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi sallam, ne smeta Osmanu nakon današnjeg dana šta učini. Šta god da učini, gotovo je. Ne smeta mu. Pa je znači to jedna od odlika Osmanu radijallahu ta'ala anhu. Što se tiče ovoga hadisa, u njemu su brojni propisi. U njemu je u stvari način kako se to abdesti. A abdest je črt za ispravnost ili uvjet pravnost namaza. I ne vrijedi čovjeku namaz osim sa abdestom po konsensusu islamskih učenjaka. Ovdje se kaže da je Osman radijallahu ta'ala anhu zatražio da mu neko donese vodu za abdest. Iz ovoga zaključujemo da je dozvoljeno čovjeku da zatraži od žene, od djeteta i tako dalje, iako to ne bi trebao biti običaj da ga neko služi, jer je poslanik sallallahu sam sebe služio, sam je sebi prišivao dugmad na odjeću i sam je sebe služio. No međutim ako bi čovjek ponekad zatražio da mu neko donese vodu za abdesto ne bi smetalo. Znači, dozvoljeno je čovjeku da zatraži po konsensusu islamskih učenjaka i tu nema spora. I nije to, i nije to mekru. Nije mekru, znači da zatraži da mu neko donese vodu za abdest. Potom je uzeo i polio sam sebi tri puta na svoje ruke i opravo je. Znači, sam se abdestio sada. Samo mu je neko donio vodu. Ali isto tako on ima smetnje da mu neko polijeva da se on abdesti. Jer je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve U brojnim hadisima se navodi da ashabi kažu, pa sam mu ja polijevao na abdest, pa onda opisuje Abdes poslanika sallallahu alejhi ve Pa je oprao svoje ruke tri puta. U ome je znači dokaz da treba oprati ruke prije abdesta tri puta i tu nema razilaženja i spora među islamskim učenjacima da je to sunnet. Svi se slažu da je sunnet oprati ruke prije početka uzimanja abdesta tri puta. U redu. U ovome hadisu nije spomenuto izgovaranje Allahovog imena besmele prije abdesta. Nije spomenuto. A hadis je kod Buhari i kod muslima. I govori se o opisu abdesta. Da li možemo na osnovu toga onda kazati da izgovaranje bismile prije abdesta nije propisano i nije legitimno, niti je obavezno, niti je sunnet. Možemo li kazati tako? Ne možemo. Jer ne mora značiti da u jednom hadisu mora biti spomenuto sve. Kada se opisuje nešto, ne mora značiti da mora biti spomenuto sve u detalje. Možda se spominju osnovne stvari. Pa moramo obavezno, iz ovoga hadisa vidimo, da moramo sakupiti sve hadise koji govore o jednoj temi. Da nije dozvoljeno uzeti jedan hadis i ići za tim hadisom i zanemariti sve druge hadise. Tada će čovjek u mnogo slučajeva pogriješiti i neće pogoditi istinu. S jedne strane jeste pogodio istinu što je išao za hadisom, ali nije konačni onaj ciljni rezultat, nije bio željeni. Nije bio, znači, skladan islamskim, znači, normama ili propisima koji se vežu, znači, za te hadise. Jer treba okupiti sve, znači, koji govore o jednoj temi. Možda onaj koji prenosi ovo nije spomenuo bismile, jednostavno iz razloga što se bismila ne izgovara na glas da svako čuje, nego čovjek kaže Bismila, da sam sebe čuje ili nekako polu tihim ili poluglasnim glasom kako hoćete, pa se ne čuje. Pa zbog toga nije prenešeno. Jer onaj koji je posmatrao Osmana radijallahu da ono kako se abdestio, možda to nije čuo. Pa nije znači došlo do nas. U svakom slučaju izgovaranje bismile prije uzimanja abdesta je sunnet. Kod sve Pa Pazite. Kažemo sunnet kod sve uleme. Znači li to da niko nije rekao da je vađiv? Ha? Ako kažemo da je sunnet kod sve uleme, možemo li kazati da je ulema rekla da je vađiv? Možemo. Jer je sunnet šta? Niži od vađiva, pa on ulaži u, šta? U Ovdje kada kažemo, sva ulema je složna da je iskovaranje bismile prije abdesta sunnet. Ako je neko od uleme rekao da je vađib, pa on isto kaže da je sunnet, mora reći da je sunnet. Jer je rekao nešto što je više od vađiba, od, od sunneta, to je vađib. Pa mora znači kazati da je sunnet. Znači većinski dio u nome kaže da je to sunnet ili svi kažu da je sunnet, a neki idu i dalje od toga pa kažu da je vađib na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi u kome se kaže nema namaza onaj ko se ne abdesti. A nema abdesta onaj ko ne spomene Allahovo ime. Nema namaza onaj ko se ne abdesti. I tu nema spora. To se svi slažu, znači da je abdest uvjet za ispravnost namaza. A nema abdesta onaj koji ne izgovori Allahovo ime. Ovaj hadis bileže sabirači sunena Bejhaqi, Tabarani, Ibn Abi Šejbe, Begavi i brojni drugi. I dobrim su ga ocijenili Ibn Abi Šejbe, Munziri, Ibn Salah, Ibn Kathir, Iraqi, Ibn Qajim, Ibn Hajar, Ibn Saidi Nas, Ibn Mulekin, Šaukjani, Sanani, Sidik Khan, Mubarek Furi, Ahmed Šakir, Sejid Sabit, Šeh Albani i brojni drugi smatraju ovaj hadis dobrim. Pojačali su ga, znači, mnoštvom puteva. U drugom se hadisu kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ashabima te bismillah. Uzmite abdest bismillah, u Allahovo ime, bismillah. Ovo nije jasno da treba kazati bismillah, no međutim, može se iz hadisa zaključiti. Ali je prethodni hadis jasniji, a on je dobar. Hadis dobar jer je došao sa brojnim putevima, pa su ga najveći, znači, islamski učenjaci prihvatili i pojačali ga ovaj pojačali znači te puteve kojim se navodi ovaj hadis. No međutim, spor se vodi oko razumijevanja ovoga hadisa. Znači li to onaj ko uzme abdest, a ne kaže bismillah, da je njegov abdest šta? Neispravan. Ako mu je abdest neispravan, onda mu je i na vas neispravan. Dobro, da li znači ovaj hadis potpunu negaciju abdesta onome ko ne izgovori Allahovo ime? ili znači da ima nepotpun abdest. Ponekad čovjek može uraditi neko djelo pa mu bude nepotpuno, ali je priznato. Kao namaz čovjek uradi, pa ne, obavlja namaz po onako kako treba, pa mu je nepotpun namaz u smislu nagrade. Ali mu je valjan, ne mora ga znači ponavljati. Tu se vodi spor između islamskih učenjaka, neki kažu ne vrijedi. I to je mala manjina islamskih učenjaka koji kažu ne vrijedi. Neki prave razliku između onoga koji zaboravi i onoga koji kaže i koji namjerno ostavi. Pa kažu, ko namjerno ostavi, pokvareno mu je. A ko zaboravi, ispravno mu je. Znači, ispravan je abdest. Neki islamski učenjaci kažu da je, znači, ovaj hadis da znači negatiju potpunosti, a ne ispravnosti. Pa kažu, znači, ima ispravan abdest, ali mu je krnjav abdest. Pa krnjav abdest, onda biva krnjavi namaz, ali ga ne mora, znači, ponavljati. No međutim, ovdje mi se najviše dopadaju riječi Ebu Ubejda, koji kaže u svome dijelu Tuhur, ovako kaže. Ne smatram da iko treba izostaviti besmelu prije abdesta, izgovaranja Allahovog imena. Kaže, ja ponekad iz zaborava ne spomene Allahovo ime prije abdesta, pa ga porovim izgovarajući besmelu. Međutim, ovim ne obavezujem nikoga da me slijedi, niti smatram da su namazi abdest pokvareni onome ko ne izgovori besmelu. E ovo je zaista, braćo, pravi fik. Čovjek kaže, ja sam prihvatio ovaj hadis. Jer ima, braćo, imama koji su osudili ovaj hadis, nisu ga prihvatili. ima Ahmed ga nije prihvatio. Šehol Islam Ibn Taymiye ga nije prihvatio. Ibn se ga nije prihvatio. I drugi učenjaci nisu prihvatili ovaj hadis. Kažu ne dajiv, slab. Ali smo naveli ovdje skupinu imama i uleme stručnjaka u hadis koji prihvatili ovaj hadis. I ispravno je da je on dobar. No međutim, možemo mi kazati, ja kažem da je hadis dobar, i sada tim hadisom obavezujem svakoga da mora raditi po njemu. To nije ispravno. Jer ko kaže da nije taj hadis ispravan, on neće izgovarati i neće smatrati sebi izgovaranje bismile obavezno. Pa kaže Ebu Ubejd, kaže ja ga smatram obaveznim, ali ne obavezujem nikoga da tako postupa. Pa ko, znači, ko ostavi izgovor bismile, nije loše, znači da ponovi abdest, osim ako smatra da je ovaj hadis ispravan, da neće raditi po njemu, onda je to znači onda je to drugo, no međutim ispravno je da je hadis dobar i da ne treba čovjek nikako ostavljati izgovaranje bismile, a i kada ne bismo imali ovoga hadisa, lijepo je da čovjek znači svako svoje djelo počne sa bismilom, a naročito je li abdest koji je uvjet za ispravnost nekog djela, odnosno uvjet za ispravnost ili namaza. Nakon toga se navodi u hadisu da je Osman radijallahu ta'ala anhu zagrabio svojom rukom ili šakom iz posude vodu. Ovo nam ukazuje da je dozvoljeno čovjeku da stavi svoju ruku u posudu iz koje se abdesti nakon što je opere tri puta. Jer smo spominjali u prethodnim hadisima da je zabranjeno čovjeku da stavi svoju ruku u posudu i da zagrabi vode iz posude ako nije prije toga oprao svoje ruke. Pa znači mora oprati nakon toga, jeli, onda tek uzima vodu. Potom je izapravo svoja usta tri puta ostenšaka ostenser. Mi smo govorili istinšak je stavljanje vode u nos, a istincar je izbacivanje znači vode iz nosa. Pa je znači izaprao svoja usta i svoj nos. Iz ovoga hadisa i drugih hadisa šafijski pravnici zaključuju da je obaveza čovjeku da slijedi redoslijed. Tertib, redoslijed pri uzimanju abdesta, čak i kod sunneta. Kad se radi ili o vađibima ili o sunnetima, da je obaveza čovjeku znači da slijedi taj redoslijed. Ovdje je prvo poslanik sallallahu alejhi u ome hadisu i jer nam Osman radijallahu anhu prenosi šta? Abdest poslanika sallallahu alejhi ve izaprao je usta prijenos. Kažu islamski učenjaci pranje usta prije nosa biva zbog vrijednosti i odlika tog organa. Zato što, zato što su usta vrijedniji organ od nosa. Imaju bolje i vrijednije funkcije. Pa kroz usta čovjek unosi hranu i piće bez kojih nema života. Diše kroz usta isto tako kao i kroz nos, a nema života bez disanja i jela i pića. On ustima uči Kur'an i uči zikrove, bilo da se radi o vađibima ili o sunnetima. Poziva na dobro i odvrća od zla. Svije su to znači vrijedniji organ, znači sve to ukazuje da su znači usta vrijedniji organ od nosa. Pa zbog toga je i došlo u hadisu da se znači peru i ispiraju usta prije, prije nosa. Ispiranje usta el madmada u arapskom jeziku znači pokretanje znači vode u usnoj šupljini. A to se čini znači sa obrazima da čovjek lijevo desno pokreće vodu u usnoj šupljini. To je i zapiranje usta. Neko stavi samo usta u vodu, e, stavi vodu u usta i pusti vodu napolje. To nije pravo propisano ispiranje usta. Ispiranje usta znači da se pokreće voda u usnoj šupljini. Da bi se moglo znači izaprati ako je eventualno nešto ostalo znači u ustima između zuba nakon hrane i tako dalje. No međutim, je li to pokretanje vode u ustima šart ako čovjek samo stavi vodu u usta i pusti je napolje, nije pokretao lijevo desno. Je li ispravno njegovo ispiranje usta? Je li ispravno nije? Jes. Jednoglasno. A ulema se razišla, vi se ne razilazite. Ulema se razišla. Neki kažu da jeste. Da mora se pokretati voda lijevo desno u ustima da bi ispiranje usta bilo ispravno. No međutim, ispravno je ono što je ova savremena ulema odlučila, a to je da to nije šart i nije uvjet. Kada bi čovjek samo tako učinio i pustio vodu napolje, znači, bilo bi učinio bi ono što je trebao učiniti, a to je ispiranje ustano. Međutim, nije postigao ono najbolje. Postigao ono što je stepen niže od toga. Isto tako međ, a međ je izbacivanje vode iz usta pod pritiskom. Isto to nije znači uvjet, ali kada se tako učini, onda se sve izbaci i sve. Jer čovjek kada bi izabrao, izabrao svoja usta i pokretao vodu u usnoj šupljini, potom znači ispljunuo svoju vodu iz usta, ali ne bi to pod pritiskom uradio, onda bi znači moglo ostati nešto. Pa ako to uradi, to je bolje. No međutim, ako normalno pusti vodu, isto ispravno je. Isto kao čovjek, ovdje se braće ovo može uporediti sa čovjekom koji uzme misvak, suh, i čisti svoja usta, zube. Ima li nagradu svaka? Ima. Ali je li postigao cilj svaka? Nije. Jer je svak suh. A suho ne može nešto puno koristiti. Nego treba da je svak svjež i da ima onu u sebi tečnost, tekućinu koja je jača od bilo koje paste za zube koja djeluje po par sati, a najbolja pasta za zube djeluje samo 20 minuta. Pa ona ubija sve bakterije i puno bolje čisti nego znači obične ove paste za zube. No međutim, ako bi čovjek uzeo misvak suh i čistio svoja usta prije namaza i prilikom abdesta i kada pođe leći i kada ustane ujutro i tako dalje, ima li nagradu misvak? Ima. Ali nije postigao cilj. E tako i čovjek ovdje. Imao bi nagradu, imao bi i zapiranje usta i ispravno je, ali nije postigao pravi cilj. A to je zaista da izapere znači svoja usta kako treba. No međutim, u svemu treba biti umjeren čovjek. Pa da ne bi znači to sada pretjerivao u tome da ga zabole usta od, pokretanja te vode, nego znači normalno pokrene vodu lijevo desno ili gore dole za perje znači usta i potom znači istume vodu iz svojih usta. Dobro. Kada bi čovjek uzeo i pokretao vodu svojim ustima i nakon toga proguta tu vodu. Islamski učenjaci o tome raspravljaju. Šta ako proguta vodu? Je li mu ispravno izapiranje usta i je li izaprao svoja usta imali nagradu? on ima nagradu i zapiranje usta. Jer je on izapravo svoja usta. Sad kuda je voda otišla, to nas ne zanima. No međutim, ispravno je da čovjek tu vodu vrati nazad. Da čovjek tu vodu vrati, da tu čovjek vrati, znači nazad da je ne proguta. Dobro. U ome hadisu se ne spominje način zapiranja usta i nosa. Kaže se izapravo je svoja usta i nos tri puta. Kako? Ne znam. Znači li to da čovjek može zaprati kako hoće? Ista stvar. Kao što smo prije Ne znači, moramo se vratiti šta? Na druge hadise koji su pojasnili. No međutim, kada bi nam neko rekao moraš iz ovoga hadisa mi kazati kako je to poslanik sallallahu sallam i zapravo usta i Ne prihvatam ja drugo. Hoću iz ovoga hadisa. Šta bismo mu kazali? Šta bismo mu kazali? Kako je to? Ja ću vam ponoviti da čujete još jedan put tekst hadisa. Kaže o ome hadisu, pa je Osman radi Allah Hanu, jeli govoreći kako se poslanik sallallahu sallam abdestio i pokazivajući to praktično, pa je, kaže, stavio svoju desnicu u vodu, potom zagrabio, potom izaprao svoja usta i svoj nos. Potom je oprao svoje lice tri puta. Možemo li šta zaključiti za ovoga hadisa? Izaprao je svoja usta i svoj nos, potom je oprao lice tri puta, potom je oprao svoje ruke tri puta, potom je potrao po glavi, potom je oprao noge tri puta. Možemo šta zaključiti? Jeste nije rekao tri puta, ovdje se smatra, u drugim hadisma spominje puta, ali hoćemo kada on rekao usta i nos, spojio je skupa. Spojio je istovremeno, nije rekao usta, pa nos, pa ovdje, nego usta i nos, pa je spojio zajedno. Pa je spojio zajedno. U svakom slučaju, između islamskih učenjaka se vodi spor kako izapirati usta i nos. Vodi se spor o načinu, znači, izapiranja usta i nosa. Ne o samom izapiranju, to je jasno nego o načinu, o kakvoći ispiranja usta i nosa. Što se tiče ispiranja nosa, ono se čini isto kao ispiranje usta. U smislu da se ušmrkne voda u nos. U tome sam i govorio, tako? Znači da se stavi voda do nosa, pa se ušmrkne voda u nos i potom se onda izapere, znači, dobro nos. U redu. Izapiranje usta i nosa po jačem mišljenju čini se iz jednog poteza iz jedne šake. Pa se pola vode stavi u usta, a druga polovina se stavi u se u nos. Znači iz jednog poteza, pa se tako iz tri šake operu i usta i nos. I to je lakše do čovjeka, to je manje posla. To je, to je lakše nego da čovjek pere svoja usta tri puta, pa potom nos tri puta. No međutim, mi ne mjerimo da li je lakše ili je teže. Mi mjerimo po dokazima. Gledamo kakvi su argumenti, na osnovu čega ovaj, zaključujemo to. Ovo mišljenje znači da se tako uzima abdest, iz jednog poteza, ispiranja usta i nosa, zastupaju učenjaci hambelijske, većina učenjaka šafijske i neki učenjaci malikijske pravne škole. Većina hambelija, neke šafije i neke hambelije, znači smatraju da se ovako izapira, izapira i Šta je dokaz tome? Dokaz tome je hadis u kome Abdullah ibn Zaid, opisujući abdest poslanika, sallallahu alaihi kaže, potom je isprao usta i nos iz jednog poteza. Jasan hadis. Potom je isprao, znači usta i nos iz jednog poteza. Tri puta, znači u ta tri puta bi i svoj nos i svoja usta. Tako, znači nije razdvajao između toga. Kaže imam neovi u komentaru ovoga hadisa, u ovoj predaji je jasan dokaz da se ispiranje usta i nosa čini iz jednog zahvata. Pola vode i šake znači za ispiranje usta, pola za ispiranje nosa. Kao da su jedan dio tijela. Samo, znači, popola. I kaže tako tri puta. Slično ovome su kazali Ibn Salah, Ibn Kajib, Ibn Hajar al Imam Sanani, Mubarek Furi i brojni drugi. Ovo je, braćo, najispravnije i najjasnije što je preneseno od poslanika sallallahu alaihi sallam po pitanju ispiranja usta i nosa. Jer je ovaj hadis kod Buhari i kod muslima. Da je ispirao iz jednog poteza, kod Buhari i kod muslima. Također se prenosi od Enesa ibn Malika, ibn Omara, da su ispirali svoja usta iz jednog poteza. A ibn Malik je bio sluga poslanika sallallahu alejhi ve najbolje je poznavao kako se on abdestio, a Ibn Omer je bio ashab koji je najžešće slijedio sunet poslanika sallallahu alejhi ve što ukazuje neminovno znači da je ovo bila praksa Allahovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve Predaje Enesa i Ibn Omera bileže Ibn Abi i Ebu vej u svom dijelu tuhuri brojni drugi sa ispravnim lancem prenosilaca. Drugi dio islamskih učenjaka kaže da će se razdvojiti između ispiranja usta i nosa. Pa da će se oprati prvo usta tri puta i zaprati usta tri puta, potom će se i zaprati nos tri puta. Znači da će se odvojiti. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci Hanepijske pravne škole, većina učenjaka Malikijske pravne škole i ovo je jedno slabije ili iznimno mišljenje kod učenjaka Šabijske pravne škole. Znači, hanefijski pravnici, većina malikija i jedno slabo mišljenje ili slab stav po mišljenju nekih šafijskih, znači, pravnika. Kao dokaz koriste hadis Talhe ibn Musarrifa koji prenosi od svoga oca, ovaj svoga djeda, da je rekao, vidio sam poslanika, sallallahu alaihi vseleme, razdvajao je kod ispiranja ustajnost da je poslanik sallallahu kad je ispirao znači usta i nos razdvajao, nije to činio iz jednog poteza. Hadis je jasan. No međutim, jeste jasan, ali nije vjerodostojan. Pa hadis može biti vjerodostojan, a ne jasan. A može biti jasan, a ne vjerodostojan. Pa ne može ni jedan ni drugi biti kao dokaz. Nego mora biti vjerodostojan i šta? I jasan. Ili bar prilično jasan da se iz njega može zaključiti. Tako da ovaj hadis znači nije vjerodostojan. Njega bilježe Ebu Davud, Bejhaki i drugi Kaže za njega Ibnu Hadžarova Skalani da je slab, slično ome su kazali Ibnu Molekan Sanani, Ibnu Kajim kaže da nema ni jednog vjerodostojnog hadisa koji jasno ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve rastvajao između ispiranja usta i nosa. Dobro. Da li je onda ispiranje između razdvajanje kod ispiranja usta i nosa ispravno? Da li se može tako uraditi? Može li može? Na osnovu onoga što smo citirali ne može. Jer smo vidjeli da je da sunet vjerodostojan kod Buhari i kod muslima ukazuje da se ne razdvaja, a hadis koji je slab, koji je ukazuje da se može razdvojiti. No međutim, braćo, imaju predaje, imaju hadisi iz kojih se može zaključiti, koji nisu potpuno jasni, iz kojih se može zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve razdvajao pri ispiranju usta i A to je hadis u kome stoji da je Alija radijallahu ta'ala anhu abdestio se, da je oprao svoje šake, zatim isprao svoja usta tri puta i svoj nos tri puta zaključuje tam razdvajanje, oprao je usta tri puta i nos tri puta. Pa iz ovoga se zaključuje, kada bi vam neko rekao, da li, je, da li ti iz ovoga hadisa zaključuješ spajanje ili razdvajanje, šta bismo kazali? Razdvajanje, to se zaključuje. Ali jasan hadis nije. Nije jasan kao hadis u kojima se kaže iz jednog poteza, iz jedne šake. Pa se znači samo može zaključiti to iz ovoga hadisa. Pa je onda Alija radijallahu ta'ala kazao, vidio sam poslanika sallallahu sallam da se ovako abdestio. Slično ovome prenese i brojni drugi ashabi, znači da se može zaključiti. Isto navodi se od Alije i Osmana radijallahu talanu da se abdestili i razdvajali prilikom ispiranja usta i nosa. Potom su rekli, vidjeli smo poslanika sallallahu alaihi da se ovako abdestio. Ovu predaju spominje Ibnul Hajar al-Askalani u svom dijelu Etelhisul Habir, Etelhisul Habir i kaže u njoj i kaže da ovu predaju bliži i Sekenu svome sahihu, no međutim Seken Ibn Sahiha je izgubljen, on nema lanata prenoslaca, pa ne možemo znači pogledati, ne možemo znati njenu vjerodostojnost. U svakom slučaju, spajanje ili razdvajanje kod ispiranja usta i nosa ne utječu na ispravnost abdesta. Nema razilaženja među lemom da je abdest ispravni kod jednih kod drugih. Ali je bez sumnje sigurnije i ispravnije da čovjek šta? Spoji. Spoji. Jer hadis jasno na to ukazuje. Hadis jasno znači ukazuje na spajanje. Pa međutim, onaj ko razdvoji, ono što najviše možemo kazati jeste da je ostavio sunnet. Ako ne prihvatimo ove hadise iz kojih se razumije da je poslanik sallallahu alejhi razdvajao kod ispiranja usta i nosa. Dakle, ispravnije je znači spojiti, ispravnije je spojiti i ne treba i ne treba razdvajati. Dobro. Mi često vidimo da naši obični, obični je svijet da kada izapira usta i nos, da prstom čisti svoja usta. Je tako? To je došlo u stvari jednim putem koji je vezan za šerijat. A to je kada nemaju mi svaka i kada su mi svak onda mi svak zamjenu prstom. Pa neki su pravnici kazali može proći. Bitno je da se očisti pa prstom. No međutim mi kažemo ne. U sunetu je došlo da se usta čiste i zubi mi svakom. I ne treba čovjek, znači, čistiti onda prstom. Jer hadis koji govori da je poslanik sallallahu alaihi sallam čistio svoja usta prstom pri zapiranju, kod abdesta je da i slab. Biliži ga imam tabarani i on je hadis slab i ne može se, znači, ne može se prihvatiti. Bilježi ga je također imam Ahmed i drugi i hadijski stručnjaci su prigovorili, znači, ovoj predaji. Dobro. Da li treba pri zapiranju usta činiti onu gargaru i zapiranje grla. Znači da gargaru čovjek čini tako što će i zapirati svoje grlo. I znate šta je gargara? Kada znači čovjek stavi pa jeli, pa stavi pa mu voda ode u grlo pa on vazduhom izdisajem tjera vodu nazad pa se stvara znači onaj zvuk gargare i to je zapiranje grla. Neki učenjaci kažu da ovo može proći. I to je stav hanefijskih pravnika. Šta koriste ovdje kao dokaz? Koriste dokaz da čovjek treba izapirati zapirati usta i nos, o čemu ćemo govoriti, punim intenzitetom. Punim intenzitetom da to treba uraditi. Pa kažu, je od punog intenziteta jeste i da izapiraš i grlo. Da se digne i da se pravi gargara i, gargara i kaže tako se stvori tadi puni taj intenzitet i tako bivaju najbolje izaprana usta i nos. No međutim, imamo li mi u sunnetu nešto što ukazuje da se to tako čini. U brojnim hadisima se navodi kako je to činjeno, no međutim nigdje se ne navodi da, da je poslanik sallallahu sallam činio gargaru. I najzad gargara je izapiranje grla, a nije izapiranje usta. A čovjeku nije naređeno da pri su šta izapira grlo, nego usta. Jer to se više, taj dio dole se ne smatra ustima, to je grlo. A čovjeku naređeno da izapira usta, jer neće u grlu ništa ostati. Nego će ostati znači u ustima, pa je čovjeku naređeno da izapira svoja usta, nije znači rečeno da izapira grlo. Dakle, izapiranje usta i nosa biva punim intenzitetom, o čemu smo, što smo spomenuli, a dokaz za to je hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi ve rekao potpuni svoj abdest prođi prstima između prstiju i dobro napuni svo, svoj nos vodom, a potom ga isperi, osim ako postiš. Znači da ga čovjek dobro napuni sa vodom i da ušmrkne vodu, da ga dobro izapere, osim ako posti. Jer postoji uvijek mogućnost da postaču ovdje nešto šta? Nizgrlo da pokvari njegov post. Pa zato čovjek kada je postač, a mi smo pred Ramazanom, neće izapijati nos onim punim intenzitetom i neće puno ušmrkivati vodu, nego će malo ušmrknuti tako, znači da je siguran od onoga da mu ne ode znači nešto od vode, znači iz njegovo grlo. I ovo mišljenje o izapiranju znači nosa punim intenzitetom zastupaju učenjaci četiri pravne škole. Svi kažu da je to sunnet osim za postača. to nije sunnet. No međutim, ako bi čovjek stavio samo vodu u nos i pustio da iziđe, kao što smo kazali, njegovo ispiranje nosa bi bilo ispravno, ali ne bi znači postigao onaj cilj koji je trebao da postigne. Vidimo da je hadis Humrana, Meula Osman, jedan veliki temelj i osnovac za uzimanje abdesta. Jer je u njemu opisan abdest poslanika sallallahu alaihi U drugim se predajama nekim navode neke sporedne stvari koje nisu, znači spomenuto u hadisu, ali je on temelj u kome je spomenuto, znači uzimanje, uzimanje abdesta. Pa mi smo ovdje znači stali kod ispiranja usta i nosa, pa ćemo za Allahu te barek pomoći na narednom predanju nastaviti jer je hadis dug i nemoguće ga je znači obraditi u jednom predavanju, iako mnoge stvari o kojima islamski učenjaci raspravljaju prilikom uzimanja abdesta mi smo preskočili. Molimo uzvišenog Allaha te barek da nas pouči našoj vjeri, da nas uputi na pravi put i da se učvrsti u praktikovanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve na Dunjaluku, a da nas spoji sa našim vjerovjesnikom, ali i u prostrancima. Osallallahu ala nebina Muhammedu, ala alihi وجزاكم الله خير الجزاء